ho uranos ho uranos gurutai kylindeitai kai kykloi ten gen en meso hestosan hos hoi palai antropoi episteusan hoi te gar neoteroi ten tes ges periton helion kinesin katabebaiusi ho helios hopu de epote an eie Stilbei fengei sunechos, cos can hai nefelai hemin auton a fairusi kai poiei tois hau tu to fos to de fos ten hemeran ex enantias scotos estin hosen he nux tes nuctos fengeit he selene kai hoi asteres stilbusi augastusi. Spinse Hesperas genomenes deile opsia esti, to proi he eos kai orthros.